Kirolen tenorea guri igatian eta eh, gertakari frango aipatzeko aste buruntan eh, izan direnak. Eta pilotan esku uskan lehenik, ualtari eta gizan dut xapeldun binazkako xapelketaz mintzoniz. Berro goi ogoita amasei irabazi dute atzo lagalde eta iturberen kontra. Lehen titulua irisakta zat, berezkoetan eta ama bigarren akubata garentzat izan buruzburuka edo binazka. Eta generat nire ustez sei baditu buruzburuka eta bestean beste beraz, binazka. Entzun dugu itxasuko joko berri lehiaketaren finala iragandela eta atari lehiaketa ederki bururatu dela, biel arrizmendik berrogoi etxe berria dukazuko goita amar. Garaziko partida badela, aratsan lehuntan, bostontan duzu naritzen eta lapurtarrak Eta monzondartz zubiat basena afertagari, basena afertagar lehiatuko zeizkie, intxospe Bilbao alde batetik, eta beraz monzondartze zubiat bestetik. Eta eskerparetan, profesionaletan, buruz burukako finala maiatzaren hogeita zazpian jokatuko da, Olaizolak jokatuko du altunaren kontra, aimar Olaizolak hogeita bi amairu kanporatu zuen elezkano, altunak hogeita bi amazazpi, eskurdia una pilotaz zer ertenal ginen. Eta errubian, Nafarroa intzina eta maule kanpo federalbian final amasei erenetako itzultzeko partidak ziren, Nafarroak ogoitasei amar irabazidu tulen kontra, joanekoa ere eraman zuen. Maulek joanekoa eraman zuen, baina eh, deskarta undiegia zen itzulikoan entzina eh, eh, segitzeko. Maulek galdu baitute izuaren ogoita ameka amairu. Nafarroa izuar gainerat izanen da final sortzi erenetan, lehen partida izuaren elduden igandean. Federal bat mailan, lapurdiko derbia baginin, finala sortzi erenen joaneko partidakari, angeluk irabazidu bere ian ogoita bat amairu, doni bane luitzuneren kontra eta itzuriko partida izanen da elduden igandean donibane luitzunen. Iruaren mailan, azkainek aintzina segituko du, final ogoita amabirenetan, buzi ojo kanporatu du ogoita lau amairu eta miarritzeko esperantzako jokolariak frantziako xapelun errukbian erit bi mailako finala irabazi baitute hauek eta hala, beraz titulu eder bat xuri gorri entzat. Berriz egiteko angelu eta donibane loitzuneren arteko lehiarat, eh, federal bat mailan, badugu jardokitze eh, bat, Josu Gien lankideak bildu duena atzo, Iban Eriart Urruti, donibane loitzuneko jokolaria juntatu baitu eh, Josuk partidatik landa. Frustrazioa hainitzala ere, mm, partida askiona egin dugu, nahiz eta galdu izan. Um, baloina luzaz atxiki dugu, mainan maleruzki maleru um, balean ukan dugu defentsa biziki edera, eta ez dugu, uh, ez dugu markatu. Gongira horien legoetatik aski urbil uh, luzaz uh, markatu gabe, horiek aldi oro jendilari markatu dute, be, marko dugu hori zuzendu eludan hastean, uh, azken gestu hori erriusituz eta markatuz aldi oro ebe sasoina segitzeko. Horiek eman digute segidan eh, nirentzigu bat eh, kontra batekin, baloin bat ero dugu, eta egun metroko kontra batekin, eta beraz, um, mali ruskin, haiz eta baloina txiki izan, eh, begaltzen dugu egun, eta hola, egiten da ino partida bat, egin dugu lehen mitaina, bigarrena behar egin ondoko igandean. Eta Donibaneko jokolariek sortzi punduren eh, deskarta atxeman beharko dute eta angeluri geina hartzeko eta be finala laurdenentzat sailkatzeko. Futbolan, honak igeitia jukatuko du azken egunean nazional iruan, e, eh, irabazi dute xuri urdinek kozen bietasei eta angeluko jenetek ere irabazi zuen eh, poweren kontra zen jantzelaian, iru zero. Eldu da, seilkapenean, lehen bordale dela, bigarren eh, baiona, bi pundu gibelago, eta azken egunakari, larun batean, baionak poatia errezibituko du, eta bordalek angelu, ea hauzuek, balentria eginen duten bordalen, eh, baionaren laguntzeko, gero profesionaletan ligan, donostiako errealak irabazidu oi hirubi leganezen kontra, anoetako azken partida horten, eta hortaz baliatu dira, Xabi Prieto eta Carlos Martinezi aguraren egiteko, eh, Gipuzko Gipuzkoan egoiteko eibarrek ere Las Palmas zuen eta irabazidu bat eta huts eta derbia baginin gazteizko alabesek mendizogotzan bere zelaian irabazidu hiru bat Bilboko atletiken kontra ondorio bat badu galtze horrek bizkaitaren dako kuko zinganda entrenatzaileak argutik kendu baitute ez du berak trebatuko edudan sasoinean atletiken emaitzatxaren ondorioa beraz amasei garen dira bizkaitarrak salkapenean eibar bederatzi garen erreala amar garen eta alabes amabigaren. eta nesketan ligan pantxikakzion bezala berrietan, ogoita bosman mila ikusle, derbiaren segitzeko eta xapelketako azken partida zen geinerat, bilboko atetikek lau, donostiako errealak bat eta futbolaren kapitulua hortan esten dugu. Esku baloinekoaren idekitzeko, angilu miagitzeko taldea igaiten da eta nazional bat mailarat. Irabazi dute miagitzeko angiluko jokolariak oita zazpi amazazpi lesk kontra atik abihon baionek galdu du, eta un, hau jautsiko da nasional birat, eh, galdu du baionak hoitabi, hoita amabi, brugieren kontra ligan, barakaldoko zuazok batez irabazi, rihonen kontra, eta batez nagusituzako donostiako bera-bera Balentziari, Balentzian gainerat, eta neskak beti lider dira gipuzkoarrak sailka penean. Mutikuetan ligan irungo bidasuak irabazi du teukron, eh, hoita oita amika, oita zazpi, eta iruineko anaitasunak galdu du bere publikoaren aintzinean, hoita sei ogoita Barcelona egizibitzen zuenean. bian, ziberok irabazi limozen ogoita zazpi ogoita amairu, nazional iruan, irisarrik ogoita emezortzi, pesak ogoita bost. Saskibaloia noa iangiluko eskual taldea xapeldun, elbarrituen xapelketakari finala irabazi dute angiluko eskual taldeak lau, kozadek hirurogoita hiru eta aurtengo euskal trai lasterkaldietan marka guziak hautsi dituzte irumila berriun bat parte hartzaile hori baginak inaintzinetik eta ultra edo eunta ogoita amar kilometrako marka hautsi dute lehenbiziko hiruek hirugizonek baita ere Jocelyn Polik emazteetan Eldu da ultran uh, eh, eunta ogoita kilometro, Janik Gurdon lehen dugula beskoiztara, amasei oren ogoita bost minutu amasei sigunda, hori da marka berria, bigarren Jona Izpuru behasein daga, eta istantian entzunen dugu, eta irugarren Jerome Luka bretain daga. Lehen emaztia Jocelyn Polin izan da, bigarrena Claire Dubez arbonara, eta irugarren Babe Irigarai, eta sortzez arnegiara. Euskal Trail alasterkaldietan, bialdiz bergoi kilometro, Maxim Kazajuz eta Briz Deltzuie lehen, eta nesketan Dunak, Charlotte Longis eta Sylvie Berriex. Trail gurmanta, bialdiz ogoita bost kilometro, Eh, pauekoak ditugu lehen, Guillaume Dukaz eta Ludovic Mainu, eta Tim Shuriak bigarren, endaiarrak Mikael Duar, eta Damien San Martin, iruerenak Claude Scott irisartara Fabien Molinierekin emazteetan, Alexia Moneta eta Ute Duranto nagusitu dira baionarrak naski. Neskat jaile irabazizuten zuten batean Isabel Teletxialius eta Marinoel Logiek, Niapurak taldekoak ditugu hauek, eta iluna ere jukatu zen, ostiraletik larun batean larunbateko gauean. Beinat laksak bitindarrak irabazidu, Jean-Marc Berroa rangoiztagarekin eta lehen emaztiak saratarrak, Magi Zalaberri eta Pantsika Gaikoetxia eta Kirol bukatzeko. Ejan bezala, uh, eh, Pantsika Arranbide, eh, Helmugan, Jona Aizpururikin eh, mintzatu da, hau behasain daga dugu, bigerren bukatu du, beraz ultratrail hortan, lasterkaldi guzia lehen bizikoarekin eginik, Janik Gurdonikin, eta alaz, kondatu zakon Pantsikari Helmugan, Jona eizpuruk? Eta beti baigurriko plazan, Jon aizpuru gurekin eh, ultratailiko bigarrena ortengo edizioan. Bo Jon, eh, lehenik nola senditzen zara jatsalde pausatu zira atzo gauean iritsi geroztik? Bai, bueno, eh, egia esan ondo aurkitzen naiz, hanka gogortuta, ointxe galdetu batek abernola dozketan hankak, eta egia esan ba, bai, minak eta hor daude, baina bueno, ondo, ondo, ondo, bai. Ez zure lehen ultra izan da hemen Euskal Trailet edizio honetan, baina eh, etorria zinen, eh, jadanik onara, bai, gira. Bai, 2000 eta an etorri nintzen, eta aukin aukera egiteko maratoia, esan da zela, eta baita ere, orduntxe ba, ja ultra egiteko gokin geratu nintzen, eta aurten animatu naiz egitera. Oitura baduzu bestela, distantzia luzeak egiten? Ba, egia esan bai, azkeneko eh, urtetan, 2000 eta amabostetik ganazita, ba, distantzi luzeko probak egiten bai? Nabil, bai, bai, bai. E, eh, Guztukoagoak, ala? Egia esan, eh, niri iraupen luzeko probak e, eh, guztan entzizkit. beste motza direnak e, intensia altugoa dira eta ez horren beste gustatzen. Ola luzekoa, bala hartzeko moduan gaude eta hobeto. Beha Behasain da jatzira, hori da? Bai, beha darra, bai, bai, bai. Eta han, gainera baukau beste proba bat, e, eun izena duna, gero baita Boierriko bi handiak eta Marimuru mendi, eta ni, bueno, ba, baita, ba hori, ikusita herrian proba bat zegoela, ba, hortxe hasi nintzen eh, korrika, eta, bueno, ba, miak ja gina dut, eta hortxe. Eta uste dut emaitza onarekin genera. Bai, bai, bueno, hiru aldiz hartu dut parte eta hiruetan amaitzeko gai izan naiz eta urtetik urtea ba aurrerago aurreko postuetan ibiltzeko gaitasuna demostratu eta ondo atera da, bai. <laughs> Hemen, bai gugiko aranean ibilizarete, ondago eta mar kilometroz, guztuko izan duzu, ibilbidea, hemen gogiroa, eh, nolako atxeman duzu? Hombre, e, eh, 2000 eta masien etorri nintzen eta hemen baldin banago da errepikatzeko gogoan eukelako. E, eh, egia esan hemengo baiara eta mendiak oso polita dira, oso paraje derra daude eta gero ba antolat, antolakuntzaldetikan eta jendea eta animoa ba esan eh, oso polita ona tortzea Lasterketa aipatzeko eh, hiru izan zirezte kasiki bilbide guztian algarrekin eh, e, egin duzuena. E, Janik gurdonek e, ere mandu e, froga, baina uste dut edo bai, pixka bat utzi duzula ere elmugaratelen lehen ez da ala, ala bai? Bueno, utzi, utzi ez da oh, guztiz egia ez, azken batean e, biok iritsi baldin bagara da bai batak edo bai besteak e, demostratu dulako gai ginela aurren egoteko. Ordu ustea ez dut ustean ikitze egokina. Baina bai, e, komentatu zidan zergatik zegoen lasterketa honetan parte hartzen eta iruditzen zaiten ba, ba nik ere omenaldi horretan parte hartzeko aukera banun ba, modurik egokina hori zela ez, ba, pixkat ba, bere laguna oroitzeko ba, modurik egokina ba, hori zala, ez? Berak bere elmugaratzea aukitzea, eh, disfrutatu zezala, familiarekin egon, eta, bueno, nik nire aukin nun, baita ere oso polita, eta, bueno, ba, esan, bakoitza berea, eta gainera nik uste, bai berak eta bai nik gogoan eukiko dugun e, eh, elmugaratze bat, eta, bueno, ikuste eta bezala jendeak e, du ze, ze zerta, zergatiken izan zen guztia, eta hori ba, balio baldin badu ultratraiaren balioak edo laguntasunaren balioak azaltzeko, ba, are hobeto. Ba, horrek erakusten du ere, mendi lasterketak ez direla bakarrik lehiaketaren zate egiten, badala ere filosofia bat, anaitasun bat. Hombre, zuk <laughs> kontuan hartu, e, amasei ordu, eta amasei ordutan ez zaude zerbezak hartzen. Zaude sufritzen, momentu ona, txarrak, elkarri lagunduz eta azkenean laguntasun bat antzekoa edo e, fraternidade puntua egoten da eta hori azkenean ba, ba, ostra, e, eh, kompetiziotik aratago doan zerbait bezala. Hala, eh, oso emozio handikoa heltzea izan da asteko hemen bai gorriko plazan. Berez, e, sofritu duzu, e, desmaila eta nolakoak atxeman dituzu ibilbide honetan? Bueno, egia esan, e, aurten e, ja badira urte batzuk ja iraupen luzeko probatan ibiltzen izela eta ja hankak ja pixka gogortuta dauzka eta alde hortatik gain e, ondo. Egia da e, bai e, gorputza bai mentalki eta tripak edo nutrizialetik gama guen asko gaitela mejoratzeko eta horri igual gabezi gehiago izan nuen ba, ezkenean momentu batzutan gogorra egiten da oraindik pentsatzea ordu desente falta direla, baina bueno, hortarako etortzen gara, ez? <laughs> Horrek zesan nahi du, oraindik fiteago joaten altzirela? Ez, ez du hori esan nahi, esan nahi du, ja hankak eta egia esan ondo ikusten ditula, baina ba hola mejoratzeko aukera, aukera. bai. Bo, eta orain, eh, zure asmoak zein dira, zein lasterketetan eh, parte hartuko duzu, edo baduzu hola erronka berezirik? Ba, behira, e, eh, lehenik eta behin, ni behazin narra izanik, e, atzo hasi ziren behazin gofestak. <laughs> Ordu, nene, lehenengo erronka da, gaur e, alik eta azkarren behazin heldu eta lagunekin ospatu. Ona, ez, bueno, nire nahi atorri da eta gehiasan eskatzen diote meneotek eta lehenen lehenengo helburua da etxera, irit, etxera iritsi arropa zaldatu eta trago batzuk hartu launekin. eta gero zu galdetu diazunai heltzen ba Hola, kirol arloi helduta egia esan e, pentsatu barrauka zein eten mendiken aurrera. Ja urte batzu da ira eta igual pixkat eh, bajatu barko igual eh, pistoia ez dakit, eh? Hauek baita ira karrera bat egin egin da gero ite dituzun ausnarketak ez ditzula gehiago egin nahi eta gero handiken bi astera zaude berriz ere mendian hasi ke hori eta fasea garen dugu gaztea zira oraindik hala ere bueno gaztea e, bai 29 urte dauzkat <laughs> e, iraupen luzeko probatan eh, normalean jende zarragoa goten da eldutasun maila bat izaten dutelako eta lasaiago hartzen dituztelako proba hauek, proba hauek. Eta ni nere kasuan, ba bueno, gaztea naiz, baino ondo ondo ikusten ez alako probatan, nola buru aldetikan naiz eta oraindik mejoratzeko asko hogetan, eh, ba ondo ikusten naiz. E, pereza ematen dite e, salida nagonean, baina bueno, ikusten naiz ondo ondo ez ezela bai. Espero dut eduen urtean eh, zure ikusteko plazera izango dugula eta berritzere olako lasterketa eder bat egiteko aukera izango duzula. <laughs> Hori zaia, ez, ez nahi zartzen prom, er eh, prometitzen, ez, hori ezin indizut esan. Baina bai e, esango izut eta hori egia da. E, bai nire ingurun dauden lagunei esango dietela hemen lasterketa polita daukatela eta aukera paregabea dala ba, bai parraldea zagutzeko, azkenen guretzat eskat, e, eh, naiz eta gertu egon e, urruti geratzen zaigun eh, Euskal Herriko zona bada eta oso aukera polita da ba, ba, gure bizilagunak edo herrikoak ere ezagutzeko eta azkenean lasterketa oso ondo antolatuta dago eta gainera lasterketa mota ezberdina daude eta oso ondo aldortatikan bai prometitzen dela publizitatea ingo dela nik ere inguruan Bikain mil eh, Jon, eta ongi ospatu eh, behasengo festetan. Ba, eskerrik asko, bai. <laughs> eta ezken eguna gaur dela eta hala e, eh, naiz Naizpruren likukotasun eta jardukitze dagoekin bukatzen dugu gure gaurko berri saila kiroletan.